Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя іх горада. Віталь Краўченко запрашае на шпацыр па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння на вечаровую прагулянку па сваім мінску нас запрашаем тэлерэжысёр дакументаліст Андрей Леўчык вітаю спадар Андрей Добрый день. ці можете смело сказаць што любіце мінск Да. А вось за што? За што я кахаю мінск і люблю? За тое, што гэты горад э, які ну, сфарміраваў мяне. Ну, вы ж нарадзіліся Мінск, Я так? тут нарадзіўся да? я нарадзіўся каля э, стадыёна дынама. Э, гэта от, как бы адклала на мяне э, на, на, на ўсё далейшае жыццё э, некі адпечатак адбітак, так? адбітак да. да я стал после гэтага не, не любіць спорт а, <laughs> да і спорт стал для меня нечым таким э, до таго як на я нарадзіўся чакаць это не ты дам ідзе кандрат крапіва жыўня ну Калядинама. да як там э, по-моому першаці друга нет третья по-моему больница а Там, там другая, од, ну, одна, одна из старейших, да, больниц, э, это вот там вот такое. А в каким поколении вы, Меньшук? А, у першим. А, мать моя была москалька. А, а бать... покрыли <laughs> <laughs> мать. Ну, у тем, э, у тем сенсе, что она жила в Москве. Она из Москвы, она народилась, она, она родилась в Москве. А, вось. А батька ведаеце дзе знаходзіцца зараз э, аэрапорт 2 угу. там была вёска э, вялікі лес э, вось гэтай вёскі мой бацька так он меншук таксама ну вялікім рахунку <laughs> у якім рахунку ты да вось насамрэч можете распазнаць э, сярэд натоўпу у мінску хто меншука хто не Там што вось э, часам такія спрэчкі з'яўляюцца калі э, кажуць напрыклад што такое быць беларусам ці что такое что такое быць мінчанінам вось як гэта зразумець вот ці магчыма з натоўпу вызначыць адразу што вось пайшоў сапраўдны меншук карэнны не ведаеце не а, нынешнее пакаленне яны яны прыгожыя свабодныя яны цікавыя ну гэта людзі якія не Э, подростки, дети, э, сярэдній узрост, да, якія нарадзіліся уже апасселя савецкага строю, не ў савецкім саюзе. І ведаеце, гэта адбілася на іх. это вельмі добра адбілася на іх, на іх цікава глядзець. А нічукі майго ўзроста, майго пакалення, крыху забітыя э, то бок больш э, некай свабоды разняволенасці ў сучаснай мовы да да ну гэта разняволенасць она ну таксама ёсць і у москве і у варшаве у іншых у кіеве гарадах да э, нынешнее пакаленне гэта не, не, не я не, не магу казаць что гэта нечукі гэта вось людзі сусвету у і ведаеце мне здаецца что гэта добра ну так насамрэч потому что вось, э, вы сёння кажаце пра э, сённяшняе пакаленне а калі звярнуцца скажем да, э, да савецкага часу да вашага дзяцінства вось тады можна было адрозніць мінчука адні мічука да, да. пачын чым гэта у чым яны адрозніваліся яны больш былі но ну, упэўнены ў сябе мінчукі да да мінчукі гэта былі тыя хто уже э, дасціглі у нейкага нарадзіліся ў мінска да, нарадзіліся ў мінску гэта ўсё было нешта тым больш што ў той час калі нарадзіўся я было большой прыток людзей з вёсак будавалі заводы рабіла ж нешта такое што э, прыцягвала людзей э, з усіх краін э, даже з усіх краін ну краін так і да, гарадов, і, а, мінчукі, гэта было карэнная гэта былі тутэйшыя таму яны цябе адчувалі а э, хозяева а вы э, у тыя часы як прымалі як сёння кажуць панаехал их ведаеце э, ну ты хто панаехалі я я що адкажу яны панаехалі па больш часткі вот з, з тых звёцы которые былі вакол мінск бакол мінска да а, і таму ну як я мог добра тому што і мой бацька з вёскі я вот а што <laughs> толькі так ну, вось э, вы прапанавалі стартаваць з фізкультурнага завулка па-першае дзе ён такі я напрыклад не ведаю ніколі там не быў а па-другое чаму адсюль менавіта хочацца э, распачаць сённяшнюю прагулянку ну з гэтым месцам у меня э, шмат э, детских успамін того куда мы жылі на фізкультурным заводу да. а дзе ён знаходіцца як я на э, ведаеце а скажу як а, могілкі у э, козарускае козарскае кладбище козарскія могілкі гэта дзе э, добра э, Так. Это э, ближе до аэропорта 2, я так разумею. До аэропорта 1. 1, э, так. Да. Только не с той стороны, где Чкалова ага. и аэропортная, а с иншей, там, где уже починались э, майстерни, где ремонтовали так, э, самолеты. Так. Э, вот буквально завод, э, э, забор, який огор огороживал аэропорт с иншей, с другой стороны, и он и был початком физкультурного заулка ён яшчэ ёсць гэты забудок правильно ведаеце да ён ёсць але ж людзей там ужо адсялілі зараз ім до далі новыя кватэры там зараз э, строіцца шмат э, район такі вялікі там э, чуть ли не нейкі сіці там да который этот э, вот э, зацелі там а, Вось і а там спачатку там было вельмі цікава вуліца маяковска а, трэба было пра кінотэатр э, знамя до сих пор вот вось помню э, такой сарайчик вот был ударник <laughs> знамя э, ракета не неяк так перастроілі э, потом больш-менш А гэта такія сарайчыкі восьось гэты сарайчыка на маяковскага э, далей там пройти железная дорога чыгунка і за чыгункай пачынался э, фізкультурны перывулак завулак э, там былі там э, склады военные. Там усе працавалі больш-менш на гэтых складах. Пастаянна стаялі составы, паезда, дзе згружалі э, на ну, к... а, если завтра вайна. Вось если завтра вайна пры, э, пры савецкай э, уладзе гэта... гады прыкладна. Даведаеце э, да, да 80-х гадоў гэты склады працавалі в эти склады там э, каждую э, это вот каждый ну не тыдзень не дзень э, ну ну каждый э, неделю тыдзень да так, так, так. Э, каждый тыдзень под'язджалі э, длинные составы якія перагарожвалі э, так на чуть ли не от вокзала до наступной станции дорогу и э, с этих э, с вагонов сгружалась цукар э, спички, соль, и бог ведает, что там яшчэ не загружалі. Э, праз месяц усё гэта загружалі і загружалі зноў новае нешта. І вось людзі, якія жылі на фізкультурнай перылке, як э, ну, у асноўным працавалі именно на гэтых складах. Там былі такія домікі э, двухпавярховыя. Э, адзін насупыць чым-то э, нагадвае э, район э, асмолавка э, mm -hmm. вось гэты район был тоже чым-то такое падобен на асмолаўку э, двухпавярховыя э, домікі э, агародікі у каждой кватэры быў свой Бы, агародік былі свае соткі могу да, так? да, э, под вокнамі прямо і это гэта не не цветочки а сапраўдны агарод ваша сям'я что там вырошчваю ну, вырошчвала бабуля. И огурки вырошчвала, і памідоры, і цукар, ой лук. І сама галоўнае была вялікая вялікае дрэва. Ну ведаеце, я был маленькі і мне здавалася, што дрэва вельмі вялікая. была антонаўка яблака, яблыня такая здаровая яблыня. А бабуля мне э, на лета вешала гамак на гэтай яблыні на этой яблыні да і гэта вельмі такое цудоўнае э, ну успамін дзе дзяцінства нормально так у горад ну, хочаш выйшаў у гурка свежага сабе э, да, сарваў лёву гамак ну і адпачываю так маліна клубніка лічыш действительно ў гамаке можаш прыцянуць э, руку і сарваць маліну напрыклад крыжоўнік а <laughs> Вось калі пра гэта загаварылі А што з дзяцінства напрыклад для вас э, сама дарагое што знікла вось сёння абсалютна знікла з мінска з мінска жыцця Ну, м, я разумею, о чем ты пытаешь, но я все-таки скажу, что самое ценное, что зникло из моего життя, это моя бабуля. Вось. А если э, казать о, ты, о том, что м, зникло у архитектуры, ці там просто у настрої, э, ведаеце мінск нягледзячы на тое што он быў сталіцай ссср ён был правінцыйным горадам тым не менш правінцыйным і вось гэта правінцыйнасць была вельмі мила вельмі добра людзі не былі чужымі друг да, для Еще друга. нават на одной пляцоўцы люди жывуць і не ведаюць да э, як не то что як завуць як выглядаюць ведаць у той час такого не было ну точ мы как калі перасялились на полевую там вось э, девятиэтажные э, девятиэтажный дом до да, девятипавярховый мой батя тата перазнаёміўся буквально там в течение ну недели с усімі то і не толькі ў гэтым доме но і двух других якія былі э, ра, ну рядом побач да збудаваны да яны э, сумесна э, сажалі дрэвы э, они сумесна что-то рабілі там пад... на полявой уже не было храдак так градак не было <laughs> э, но но былі там э, э дрэвы якія ну да цяго э, часу э, ну вызывают праблему у, э, у жителей Таму што яны разрасліся э, да закрывают в окна я там ну, такой лес яны там э, дарвались зрабілі лес зараз этот лес э, паціху там подрызаюць але ж э, у той же матулі мае калі прыйдешь э, дома темно то і она на другім паверсе жыве і таму там дрэвы заслоняюць все ось но ну, нас час подрезае таму э, зробім зараз паузу працягнем прагулянку па мінску рэжысёра Андрэя Левчыка праз некалькі хвілін у горада праз гісторыі яго жыхароў. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што гуляем па сталіцы сёння ў кампаніі з тэлерэжысёрам дакументалістам Андрэем Левчыкам на нумар 9705 прышло паведамленне маўляў не мучыце суразмоўцу няхай гаворыць на той мове на якой яму зручна не бою вас мучаю Андрей вы размаўляць на той мове на якой вам Не, не, не, зручна да, добре. <laughs> а то тут Добре, думаюць, буду, буду размаўляць на то, як зручна. а то слухачы можа падумаць што тут з кулямётам сяжу разумеце прыставіў да вас наступным пунктам у вашым маршруце пазначана фабрыка кухня на свярдлова за чырвоным касцёлам зрэшты яе ўжо зараз няма што нас сюды прывяло чаму менавіта гэтае месца ну во-первых это очень интересное место с точки зрения архитектуры если уж честно говорить это одно из немногих зданий сохранившихся в Минске э, построено в, конструктивизме в стиле э, конструктивизм в архитектурном а, ну у меня связаны свои хорошие <laughs> воспоминания с этим местом я э, скажем учился в технологическом институте э, и кроме учебы у нас еще была гид-бригада и вокально-инструментальный ансамбль. И вот этой группой, которой мы вместе занимались а, гид-бригадой, э, мы... Это был, кстати, конец 80-х э, где-то. Это смерть Брежнева э, смерть Брежнева, вот та перестановка, где был то один этот вот главный, то другой и тому подобное. Было такое что-то непонятное. Как говорят, конец, ну, специалисты говорят конец застоя, а у нас э, застойного периода, да, а у нас говорили конец запойного периода было, потому что, в принципе, это было самое разгульное и безбашенное на самом деле время. Особой э, проблем, скажем, с цензурой в тот момент уже не было. А, мы даже вот в своей гидбригады могли так довольно остро шутить, как сейчас не могут шутить, между прочим, у нас на радио и на телевидении. Так вот, ну, естественно, а, то, что требовалось для, даже не для большей смелости, а для большей разбеншенности такой, это было в первую чергу пиво. А, вот, и пиво в то время было трудно купить. Продавалось оно или на вокзале, где в бочках, да, и приходилось стоять, а вы понимаете, что Свердлова, это улица, э, технологический институт, да, пока у нас там, например, э, была э, физкультура, на которую можно было сочкануть, мы бегали за пивом. А, а второе место, где можно было попить пиво, это было как раз вот э, так называемая фабрика кухня, или, э, ну, в тот момент, когда я учился, да? это была папа и внизу э, была пивнушка. Э, ну, пивнушка в смысле пиво продавали, там водку не продавали. И это было такое близкое, удобное место, то есть из института можно туда во время там пары забежать, взять так пивка, и учились, Да, так и учились, 80-х. кстати, <laughs> в 80-х, да. Там были совершенно замечательные, так называемые, ну, как они называли у нас, эм, э, лохматые бутерброды. То есть... Это что такое? А, вот расскажу. Я до сих пор иногда делаю, потому что действительно вкусно. Э, а, мелко порубленная селедочка с лучком – намазанная на батончик. И сверху на мелкой терочке сыр. Он такие лохматости так, давал. Так, так, да. К пиву фантастическая вещь. А чаму лахматая Но называется они, пон- это вот такая э, сыр, станови- дел- делайте бутерброд такими Разные баки. лохматыми, как будто бы так всклочу- всклокоченные белые волосы, желтенькие. А, вот, такое место было очень интересно. там яшчэ и- была э, румачна кажуць то рыла называлась ці то рэанімацыя вось памятаце эти Это все одно Это и всё то же одно и то самое. же. Все одно и то же самое, да, да, да. Свиное рыло. Вот а так- свиное нават не Да. просто рыла а Не свиное <laughs> просто, рыло. свиное рыло, да, вот так говори. Ну что, пойдем в свиное рыло? Пойдем. А калі параўнаць э, вось якасць таго піва і піва сённяшняга моцна змянілась А, моц, да. То пиво было вообще не пиво, на самом деле. <laughs> Это было разбавленное, там, не знаю, чем, э, солодом моча какая-то. А, Вот. Сейчас бы, конечно, я такое не то, чтобы не пил, но даже понюхать побоялся бы. А, Ну, тогда это не имело значения. Это, это не говоря о том, что оно наверняка было еще и разведено. А не шкада што сёння вось няма э, папарацкі веткі Шкода. там увогуле кажуць что за это шмат э, доўга змагаліся але э, неабыякавы архітэктары але по-моему там таго будынка застаюцца паціху рушкі ножкі да недавно смотрел там бачу да а вы заспелі той час калі там э, шмат што было аўтаматызавана вось калі з'явіліся закусачныя аўтаматы там уже не было нічого а, если я не ошибаюсь ну історыкі меня простят если скажу глупасць по-моему это было 50 или 60 это после войны да у Да, это было где-то после войны. Э, столовый автомат. Да, ты возьми, Роско была так само закусочная э, автоматы. Ну, и да, был закусочный автомат, было напротив как раз технологического. Вот там сейчас, где там э, пиццерия там, и многие другие вещи, там тоже был закусочный автомат. Вось э, была ідэя у некаторых э, таксама небаяках людзей, каб на гэтым месцы не ставіць чарговую нейкую бізнес нейкі цэнтр, а зрабіць музей, гісторыі э, кухні беларускай альбо ўвогуле грамадскае харчаванне вось як вам такая ідэя да ведаеце калі б гэта засталося просто сталовая гэта б тоже было добра чаму не ну ціка вот вот э, зрабіць сталовую кухню ну, так, так. авогуле плошча незалежнасці тады я так размаўленіна Угу. Як моцна она змянілася на ваших вачах вось з таго шчаслівага перыяду, калі замест фізкультуры бегалі э, на піва да. і вось дзень сённяшні, што знікла, як яна змянілася? Ну ведаеце па размеру, она не очень изменилась. Точнее, не изменилась вообще. А, другое дело, что там это столица, все эти э, как бы буслы купола, буслы, так, да, и тому подобное. Так это было просто э, а, зеленое поле с какими-то проездами и все. Не знаю, мне, честно скажу, сейчас нравится даже больше, потому что город должен развиваться. Другое дело, что мы не должны его развивать за счет чего-то, ну вот, ну, уникального и того немногого, что осталось за время, э, скажем, правления коммунистов, да, здесь, а осталось не так много. А, Вот, а площадь, площадь, ну, она была пустая, по большому счету. Ну, там Вполне яшчэ можно тралейбусы было. хадзілі што Ну, сёння ўжо цяжка ходили, я думаю да. некаторыя просто і нават і ўзгадаць не могуць што двойка хадзіла напрыклад тралейбус Э, Ну, как бы, по правде сказать, меня это эм, и тогда не волновало, и сейчас не волнует. Ну, правильно вы з іншага боку вучыліся <laughs> з іншага боку на Да, піва да, да. хадзілі таму Всё равно. якая там розніца зробім чарговую паузу вернемся да прагулянкі па мінску з Андрэем лемчыкаў леўчыкам праз некалькі хвілін мінская брукаванка Нагадаю, што сёння са сваім мінскам нас знаёміць тэлерэжысёр дакументаліст Андрей Леўчык Э, зараз э, завітаем э, пойдзем ад фабрыкі кухні былой ад папараць кветкі да нямігі і выйдзем на верхні горад э, завулак музычны што там вас так притягиваю, что по сегодняшний день так вас у памяти не отпускает? Ну, памяти, <laughs> да. В памяти не отпускает, э, ну, я бы сказал, один случай, хотя это был не один, такие похожие. Э, знаете, э, в детстве ну, это не такое детство, это школьники, уже где-то 9-10 класс. В принципе, фильмов-то особо не было там в кинотеатрах ярких, интересных. И мы читали да. Э, Самые были... <laughs> так, э, так сказали вы, самые- у адрозненне ад вас мы тады чыталі <laughs> Да, самые востребованные места, скажем, были библиотеки, были целые очереди за хорошей книжкой. В читальном зале выдавали там, если были знакомы... Да, представляете, по знакомству выдавали книжки. в А што читальном это за зале. кніжка такія павінны былі быць Как каб трэба было правило, блат- приключенческая блат мець? литература. Э, Мир приключений серия, там всевозможная фантастика и тому подобное. Это книжки, которые которые э, вот, э, ну, воспитали и меня, да, пожалуй, мое поколение во многом. Э, мы, конечно, были читателями, читателями на приключенческой литературы. Естественно, когда ты читаешь о кладах, о сокровищах, у тебя начинается эм, э, желание совершить нечто подобное и найти что-то похожее. Э, где можно было это найти? Э, когда я был еще школьником, Верхний город находился в состоянии запустения и развалин. Ну, не совсем развалин, но тем не менее. Самое таинственное место, кстати, табличка там уже висела, что охраняется государством, самое таинственное место – это было дом масонов. То Это есть, там ну, э, само для, уже для назва- слухачоў да. скажу што сёння там месяца музей гісторыі тэатральнай Да, музычнай культуры Да, да. Само название уже как бы так создавало историческую ауру такой приключенческой литературы. Ну, как туда было не заглянуть? Ну, а когда это можно заглянуть? Днем как-то не очень. И как-то раз мы вечером пошли в дом масонов. Дверей там не было, окон тоже. Клад искали мы на чердаке. Как-то очень резко и внезапно потемнело. Начали Потому летать вы долго там просто голуби, были? да. А, начали это выпархивать еще какие-то животные. Я думаю, скорее всего, это были воробьи, но в тот э, час, в ту минуту нам показалось, что это как минимум летучие мыши. Э, было очень жутко. Э, короче, забирались мы туда спокойно, выбирались очень быстро. порвали штаны, я был, был весь в паутине, в, чем, в чем-то белом, ну, скорее всего, это было птичье дерьмо, ну, можно чего-нибудь было нафантазировать. вот когда я пришел домой, э, долго отмывался от всего этого запаха, но тем не менее, знаете, э, вот до сих пор дом масонов у меня ассоциируется с какой-то тайной э, и ночным приключением. так нічого там і не знайшлі Ну, зразумела, не знаю, я говорю, знаешь ли, только этот вот э, типа, гуано, да, это вот. ну а яшчэ і Да голубей. прыгод Да, знайшлі и чаму приходы. не Вот. Ну, вот так вот. А, а, вообще, конечно, мы, э, дело в том, что когда был верхний город еще был не застроен, не, не начали его реконструировать, там всегда было интересно поползать просто, походить, посмотреть. Там э, эти улочки, за каждой улочкой пряталось что-то вдруг неожиданное. Сейчас это как бы открылось, а тогда, когда ты приходишь, это было терра инкогнито, это было место, которое вроде бы в центре Минска, но в то же время вот неизвестная земля, неизвестный Минск. И в этом Минске можно было всегда пройти и найти какой-то вот неожиданный поворот, который никто не знает которые Минчуки по большей части не интересовались. Они работали, они что-то делали, они воспитывали детей, они брали холодильники э, в кредит, они еще чем-то занимались, они смотрели выступления пленум ЦК КПСС какой-нибудь. Ну, я шучу, конечно, эту фигню никто не смотрел, кроме тех, кому было нужно. Но тем не менее, да, а в центре Минска было место, где не ступала нога <laughs> минчанина долго-долго. И поэтому туда было очень интересно сойти и походить. Ну, надо сказать, что сейчас э, Верхний город э, совершенно чудный после реконструкции. Я понимаю, что некоторые скажут, что вот э, историки, например, или архитекторы, что там не так правильно, или что-то не то сделано. Но это какое-то такое живое место. Я говорил, что в центре, да, в центре, как обычно, <laughs> или солнечное сплетение, или сердце. Ну, так вот, э, Верхний город сейчас как сердце нашего Минска. Живое, молодое сердце, заметьте, молодое, которое бьется, и вот этот поток э, энергии, поток э, тепла, поток музыки, поток молодых красивых людей, поток э, радости, как бы пульсирует с этого места. И притягивает речь людей, потому что, когда казать про... То, вот мы и по эфиром про это говорили, про Троецка. Троецка так не притягивает людей. Люди не, в основном не, не. по набережной э, гуляют. А в верхнем городе, соправды, можно и туристов встретить, и мечкоки гуляют э, просто в выходный день. Живое место. Есть Свой... еще одно интересное место. Сейчас приспешиваю, тому я так э, хутенько перехожу до иншего. Это э, улица Полевая. Э, Так хотели еще не ўзгадаць э. да да я уже пачаў узгадывать там початку, да улица полевая это улица на которой я жил где-то с четырех лет а, чем она э, ну как любая улица детства это конечно очень дорогое место да а, у нас через дорогу через маяковского была моя школа 15 она не поверите, в ней училась еще моя мама после войны. Когда они приехали из Москвы с э, дедом и с бабушкой сюда, да, они, э, значит, она училась в этой школе. В этой же школе учился я, начинал учиться. Потом ее перестроили, в смысле, ее э, забрали, что-то с ней сделали, а нам построили хорошую школу в Серебрянке. Мы вот тоже очень важно, насколько был, вы, э, как бы был вопрос, на, на, насколько было м, взаимоотношение между людьми, да? Э, вся школа, представьте, Маяковского улица и Якубовского Серебрянка самый угу. конец. Все школьники, начиная с четвертого класса, пере, начали ездить в, э, это, в Серебрянку. Это при том, что рядом 55-я школа, в которой можно было... Рядом, ну, буквально, старенькая наша была 15-я и 55-я, куда можно было перейти. Нет, вся школа, все учителя, все ученики стали ездить в конец Серебрянки в новую школу. А еще самая интересная вещь. Э, вот там вот на Полевой, внизу возле речки находилась старая мельница. Такая вот похожая развалина находится находится э, в... Э, находится в Лошадском парке то же самое, точно такая же, было и на полевой. Сегодня уже не мая там. Ну, сегодня уже не мая. Ее э, сравняли, построили э, здание, 9, там 12-этажное э, жилое здание какое-то. Сколько было приключений, связанных с этим местом. Сколько было интересных событий. Мы там ползали на второй этаж, там и сваливались вниз, и ломали ноги. Ну, это как бы вроде бы не очень приятное событие, но тем не менее... А зато ее что да, вспомнить. Как, какие воспоминания. Там, так как это находилось на берегу реки, э, дно э, пол э, этой мельницы был залит водой, и там э, было всегда много маленьких рыбок, ну и лягушки. то бок не трэба нікуды выязджаць асабліва на, на рыбалку <laughs> можна у млыне <laughs> Все верно. ловіць рыбу Вот, так что вот было очень жалко, конечно, такой точкой. Я до, до сих пор жалею, что даже фотография у меня как-то не сохранилась э, с того времени, м, с этой мельницей. А я думаю, сейчас бы это было интересно бы увидеть. перапынемся на некалькі хвілін і хутка зноwu вернемся да прагулянкі па мінску з Андрэем леўчыкам dreaming for some мінская брукаванка э гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў прагулянка па мінску рэжысёрам андрея левчыка працягваецца час паступова выкіроўваць бліжэй да дня сённяшняга і ведаеце я гляжу на гадзінік разумею што адмінем мы на адзін з пунктаў гэта вуліца чычырына дзе месціцца адзін э, з карпусоў акадэміі мастацтваў і адразу завітаем на макаёнка 9 на тэлебачы таму што вы зараз і перад выхадам у эфір узгадалі э, легенду беларускай тэлебачання таму хацелася б больш можа спыніцца нават на гэтым э, перыядзе калі вы прыйшлі на тэлебачанне что ты быў ввогуле за час час э, быў вельмі добры час быў э, м, час адраджання час калі мы адчувалі што у нас ёсць будучыня Э, час калі м, савецкі саюз імперія зла как <laughs> говорили да э, м, ну, страна которая в принципе стояла на глиняных ногах которой достаточно было дунуть, и она рассыпется, что и произошло. И наша страна наконец получила, я скажу вам, все-таки это был подарок. Мы получили независимость, которую, ну, которую сейчас пробуем сохранить хоть каким-то образом, несмотря на все угрозы. А, и это было время вот национального приема. Кстати, на белорусском э, телевидении тогда говорили по-белорусскому. Э, на белорусском. Вы уж пробачьте меня, что я вот так дренно тут э, э язык ломаю. Э, але ну, вот так здарылась, хотя ў той час э, і в институте нашем, в Академии искусств, мастерству э, было шмат э, занятку на мове. И э, на телебачении у той час было шмат программ на белорусской мове. И, ведаете, там были цікавые редакции. Например, редакция научно-популярных программ. редакция художественных программ, то, чего потом, когда начали меняться события все, вы понимаете, о чем я говорю, э, просто растаяло, исчезло и было уничтожено. Делали спектакли, то, что сейчас называют мыльная опера, там, к примеру, да, или телевизионный фильм, да, все это прекраснейшим образом, извините, в 90-е, 80-е года снималось в нашем прекрасном белорусском телевидении. Хотя и это многие программы, которые придумывались там и делались там, абсолютно уникальны. Их потом, э, грубо говоря, воровала даже Москва. Забирала, переделывала и показывала. Было много интересных людей, талантливейших. Я работал, мне вот э, Бог сподобил, что называется, с Ниной Вячеславовной Шопой. Это была літературно-драматычная рэдакцыя так? ведаеце не не Это была редакция детских программ. Хотя литературно-драматической, пока я учился в академии, я поставил э, несколько маленьких спектакликов. Да? Один из них стал потом э, как бы мой, моей дипломной работой. Я... Ну вот представьте, студент академии – мог прийти э, на телевидение и сказать, давайте я сниму, э, поставлю, а вы в эфире поставите спектакль по Борхесу. Ну, сегодня тяжко <laughs> Да. Без проблем сказали, давай. И я делал спектакль по саду расходящихся тропинок. Это было, ну, просто удивительный опыт. Э, мало, ну, студент, да, и все-таки сделал. А, вот. Нет, Нина Вячеславовна Шоба работала в редакции детских программ, детских юношеских программ. А, вы знаете, она практически автор там Спортландии, да, музыкальных программ, все эти... Ну, которые Мати потом... Колыханки, так само называют. Да, э, все эти, которые на, по, по, потом э, по России пошли там детские звезды и тому подобное. Это, до этого еще было Нина Вячеславовна Шоба по своим, э, мы родом из детства и многое другое, э, когда вытаскивала детей талант это все, э, значит, на экран. С ней работать было, конечно, очень тяжело. Она, конечно, женщина была властная. Блин, но вы не представляете, сколько она дала много. То же самое вот не, не довелось мне работать эм, в редакции научно-популярной, хотя, как вы уже поняли, у меня как бы второе образование. Первое, я по первому образованию биотехнолог, технологический институт, второе вот режиссер. А, научная проблема науки меня всегда волновали и до сих пор волнуют. И то, что сейчас э, на телевидении белорусском, ни на Первом канале, ни на другом, ни, ни на, ни на э, э ОНТ, ни на СТВ нету нормальных, достойных, э, просветительских научных программ, это очень больно и очень трагично, потому что цивилизация, весь мир рвется вперед, весь мир развивается. А, извините, когда начинают программы о религии, это шаг назад, даже не маленький, а просто опускание на дно. Так вот, этого опускания на дно не должно быть. Мне очень больно, что у нас э, нету нормальных э, программ, которые бы молодежь сподвигали к науке. А это, это наше будущее, скажем так, возможное будущее. ну калі загаварылі пра будучыню э, дарэчы я хочу яшчэ сказаць што э, акрамя э, шматлікіх э, фільмаў які вы знялі на батэж вы знялі фільм пра пра мінскі гісторыі аднаго горада але часу застаецца вельмі мала для того каб спыніцца на гэтым э, хацелася б звярнуцца да таго што сёння э, вы робіце і я так разумею завтра адбудзецца прэм'ера не завтра субота воскресе субота недзеля так. угу. субота нядзеля адбудзецца да прэм'ера на бт1 на Э, на Первом национальном канале. Э, значит, где-то там, по-моему, в 2 часа или... Э, ну, если вы затекавитесь, поглядите там в программе. По две серии называется «Как мы жили на войне». Ну, вы понимаете, наша любимая темка. <laughs> Да, это вот 9 мая. К 9 мая надо сделать какой-нибудь интересный фильм. Поверьте, не пожалеете, посмотрите. Это действительно интересно. Это действительно ярко и празднично, что самое главное, потому что 9 мая все-таки праздник победы, а не праздник, ну, не, не только праздник скорби, но праздник радости во многом. Э, поэтому смотрите, сразу по две серии будет. Ну, а, короче, про историю одного города, про фильм, э, я чему его хочу згадать, потому что у меня есть одна боль у Мінску. Гэта першая электрастанцыя мінская. Yeah. Так вось у гэтым фільме, калі нехта не памятае, як яна ввогуле выглядала, ці э, ввогуле не ведаў, што на месцы сённяшняй гатэлі каля цырку э, месцілася гэта сама першая электрастанцыя можна паглядзець фільм гісторыям аднаго горада э, прагулянка наша паволі набліжаецца да свайго завяршэння але вас пакуль не адпускаю ёсць яшчэ некалькі пытанняў якіх мы звернемся праз некалькі хвілін у гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Сёння знаёміліся з мінскім рэжысёрам Андрэя Лепчыка, а напрыканцы майкулькі пытанняў, якія не тычацца таго маршрута, які вы э, на сёння прапанавалі, па якім мы гулялі, але не выключаю, што можа ўзнікнуць у адказах то ці іншае месца. Чым для вас мінск пахне, альбо якім пахам асацыюецца мінск? ведаеце мне э, асацыруецца ў першую чаргу э, с пахам э, чугункі как я казаў дзяцінстве правёл да, на фізкультурным завулке да і пах чугункі для меня. а гук мінска таксама чугун э, нет а гук э, самалёты якія ўзліталі і садились Ой. а колер мінска колер мінска э, у дзяцінстве гэта быў шэры а зараз э, Так яркі- расказвалі пра дзяцінства ў такіх Да. фарбах, а аказваецца шэры быў. шэры быў у цэнтры ну как бы э, не, не было те кто э, помнит той час э, усе э, будынки были шэрыя ну толькі на проспекте ленина у той час э, дома были больш-менш жоўтенькіе але ж разная жоўтенькіроны шэрыкі да так что зараз мінск больш э, каляровы больш цікавы в этом а ёсць нейкія месцы мінску якія стараюць абыходзіць э, Ну, пожалуй, не. Нема? Нема. Нема. Я хотел сказать, там, ну, заводы там какой-нибудь моторны. Да не, коли сдымаешь нечто, там такие цікавые люди, хоть там вонь такая, что э, не продыхнешь, а лишь идешь, э, размовляешь, робишь что-то, и э, вельми добро становится. <laughs> а помніка каму ці чаму на вашу думку мінску не хапае зразумела што іх э, шмат каму не хапае але вось э, у першую чаргу на вашу думку каму помніка ці чаму не хапае мінску у першую чаргу ну чтобы я зрабіў да а, ну каліновскаму каліновскому абавязкова у нас э, блин, ну а в Я не скажу, что Калиновский наш, наше усё, <laughs> да? но человек, який написал письма с подшибеницы, где казал, что покуль мы будем под нами, будем под москалями, у нас ничего не будет, для меня это святый человек. Ну, вось на гэтай ноце і завершым нашу экскурсію якую вы э, правялі для нас за што вам вялікі дзякуй А мне застаецца нагадаць што са сваім мінскам на сёння з намі ў тэлерэжысёр дакументаліст Андрейй Левчик. Thank you